Urtarriak hogeita bederatzi gaur asteazkena da eta berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, dekatolonen handitzea eta plazaolaren berrezkuratzea onarturik eh, dagoeneko. Lurralde antolakuntza batzordetik onartuak izan dira biak dekatlonen zabaltzea eta plazaolako partzuergo turistikoak bultzaturik iruña irurtzon bide tartean plazaolaren berreskuratzea. Galtzadako kilometro batzuk berrio zartarren lurra mugetan kokatzen dira zuzenki itxaurdin eta natur gelaren ondoan berriozarko zarko galtzada osasun honean dago. Aldiz, oteiza erritik aurrerakoan osasuna okertu zoa hori seberaz berreskuratu beharrekoa. Dekatlonen zabaltzeri dagokionean nabe berri bat kokatuko da oraingoaren ondoan onela, Iru mila zireun koma metrokarratuko azalera izatetik, lau mila zazpireun da lau koma metrokarratuko azalera izatera pasako da Dekatlon. Dekatlon. Ana Estepa Berriozartarrak zinegotzi gisa estreinatuko da. Bilduko zinegotzia zen Roberto Prat ordezkatuko du Ana Estepak gaur asteazkenarekin ospatuko den urtarrileko udalbatzan karguari helduko dio Estepak. Arratsaldeko seiterritan ospatuko den udalbatza horretan 10 puntu izango dira eztabaidagai memoria historikoaren muzioa, kontzebituaren eta emakume ardunaren eskubideen babeserako lege aurre proiektuari buruzkoa eta EITB Euskal Irrati Telebista buruzko mozioa besteak beste gainera 2014ko aurrekontuetan aldaketak egiteko puntua txikitu da urtarrileko udalbatzako gai zerrendan udalbatza zuzenean jarraitu alko da eguzkiplaza.net edo 3vbikoitz.berriozar.es orrialdeetan xabi. Gaia zaldatuko dugu orain garazi, Alaia Martin eta Nikolaskoz bertzolariekin bazkaria. Larun batarekin, Zuloalai elkartean egingo da diozun bazkaria txabi. Eta bazkalostean, harratxaldeko lauak kaldera Alaia Martin eta Eneko Laskoz bertzolariek helduko diote bertsoen ekoizpenari. Bazkarirako sarrerak, kale berri tabernan edo eko dendan eskuratu daitezke ama euroren truke helduek eta amasei urtetik berakoak aldiz. sortze eurotan eskuratu alko dituzte sarrera horiek. Harratxaldeko bertzolariek ostalaritza saioa disfrutatu nahi duen horrek, doainik sartu alko da elkartera, eta elkarteratu ezin duen horrek ordea, pertsu saioa, zuzenean, guzkiplaza.neten ikusi alko du. Ahotza behar dugu ekimena laguntza kanpaina batekin martzan jarri da. Amabi mila euroko laguntza ekonomikoa lortze aldera bultzatutako kanpaina azari gara laguntza ekonomiko horrekin komunikazio proiektu herrikoia bultzatuko da. Ateak ireki proiektuaren jomua berdintxuak izango ditu proiektu berritzaile honek noafarrako mobilizazioak eta mugimenduen ekimenak eh, helaraztea zuzenki. Beraz, haotxa behar dugulako. Eh, Euskal Herriko historiaren inguruko ikastaroa Mila bosteun da amabi, bi eta amabi Nafarroa bizirik iniziatibak bultzaturiko kurtsua dugu hau, otxeiaren amarrean hasiko den kurtsu hau, Bixente Serrano izkorekin Euskaraz egiterik dago bestenaz, aitor peskadorren eskutik gazteleraz ere egin daiteke kurtsuan izena emateko, info abildu euskokultur.com elbidera idatzi beharko da bestenaz, behatzi lau zortzi amalau emezortzi amabi telefonoan inskribatzerik ere izango dugu. Thank you. Eta tartetxo honetan eguraldiaz mintzatuko gara, e, zer dio gaurko ira garpenak, garozi? Beixabi, ba, guizean eta azken orduetan zerua tarteka odeitxu egongo dela, gainuntzeko orduetan odeitxu edo oso odeitxu geratuko zaigu zerua atxalean zaparra da ertainakotako ditu, gauean aldiz atertuz joango da. Goizean elurrukota sortzireun metro inguruan kokatuko da, gauean zazpireun metrora, jeitxiko zaigu, xabi. Eta, haize haizea, ego mendebaldeko haizea ulbizie biliko da, arratsaldean ipar mendebaldekora gailen duz, temperaturetan aldaketarik ez, eta berriozaren baliteke izotza egitea. eta hau izan da guztiak aurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.